kecek jombang kecek jombang lo aja lo melo gantian kenal kenal boten boten bu Kau sampe nang Jawa gimana? Nggih, sampe nang Jawa dunten Oh, delok modele ketoro, Dik. Lakune jagrake iki ketoro. Tinggelan cewek gadik pendek ya. Iya, Dik, enak, dek Lambine cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, Lambene iki cingkrang. Nggih. Cukup meter. Nggih, nggih. Saweke 1,5 meter, jare kendhit. Wis jare biaya ge akeh. Ojo-ojo ane yo gampang. Iki sing sing mlakrek iki lho jan. Sambine lorek kaya tekek. Ojo ngono peno ya, Dek ya. Sing jauh anu asmane sinten? Aduh, tak ngerti omong sing halus aku. <laughs> Ngomong sing biasa ngono lho, Dik. Aja de lusa-lusan aku. Sing pasar. Iyo sing biasa sing pasar-pasaran ngono, Dik. Enggak hmm. usah jeneng sing. yo lakon ibu togal lah, ngono gak? Ya lu sih kurang kasar, dikasari dari kekasaran. Ya lu sih tengah-tengah mana? Rupanya enak, ngepat deh. Wah, ini boyol. Pak, sama ini ngomong kok. sampean ki lanceng ki. Apa? Sampean ki lanceng. Iki ngomong opo iki? Lanceng ki lanceng ki, mencari mbok si lanceng dik, dak yo lho. Nek cara Jawa ne napa? Iku ki Joko ngoten lho. Oh, Joko. Ah. Iya. Iya. Iya, Joko. Mama cecil to, Dik. Nama nama no Dik, tapi ora ngono. Ora ngono, alis iki lho kapikulan. Alis niki kula niki lak ngeten. Iki belajar tentang calon dulu. Ngomong kata itu ngomong. Do masih gula uang Madura dek, modern gula dek. Tak mau, tak mau ketinggalan masa gini. remaja masa gini, tak mau ketinggalan. Ketara dan tapi ini ku remuan foto ini. Mau ina benar kan? Saya mau ina benar. Kenal mau ina sokong. Oh, menghina ta? Iya. Boten guyon-guyon. Lu pipi koyo ngene alus e jare koyo remuan boto. Iya. Sing nyen jauh sih. Waktu alus e jare parut. Iku ya parut. Arek iki titen. Anu, jenenge sinten iki? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten dadal jenang. Iki sing main celek sing ndi? Mesinane kok gadan kula dadal jenang iki. Ndakan bondo di TV. Asmane sinten? Oh, kalau Pasandona suara. Oh, nama. Ny namanya Sampian siapa ini, Pak? Lek bahasa Indonesia nyamana. Kalau nyamana ini orang Madura, Kak. Ayo, satu-satu. Eh, pernah itu orang Jawa apa orang Madura, Kak? Kamu orang Jawa, aku tahu roh, tahu secara Jawa. Loh, nek, nek saya ini ya, campur-campur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia? Oh, yut. Madura? Yut. Bahasa daerah? Yut. Inggris? Dede-dede. Ngopo hmm. oh, dede-dede untu ae. Eh? Dede-dede. Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dek. Jenenge Mak Marina sih. Lho kok aru bener. Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tau nyanyi ah terus geblok-geblok yo. Lah apa to ngono? Anu, mbe aku lho. Orangnya oh, tahu nyanyi zaman kulo terus jeneng Marina. Kulo pengen kulo menyanyi Eh, jeneng Jawa sih jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Nah kari ndelok regane ngapa jenenge. Ngomong blabak. Lho niki lak mesine persenan atur yo akeh milih sing gedhe mawon ana. Niku tuku lakane. Lah sing gedhe sinten? Sing gedhe niku nggih. Sampeyan nggih sinten to dhisik? Kula. Ami kula. Nggih. Rosi Itali. Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk kak, wongi gepeng no kak. <laughs> Rosi Itali itu orangnya, waduh dempal ke dia dukun ngotan dek. Beten kartolo. Oh kan, lu pernah kartolo itu. Aduh. Aduh. Ku ngipi di bede, kepingin ketemu aja apa modelnya kartolo, isi hmm. modelnya. Nah gue gak ketoro, dada e igo lu ilang lu. Tak ngono kak. Kan tinggal sing jenenge Kak Tolo. Nggih, kula niki sampean nak Martina sih. Iya, Kula ngeten dik nggih, enggak boso mari ta. Enggak usah padha lorek. Lho nek ngene Kak ya. Wis padha panutuh. Aja mung ngina apa oh, Kak? Ngene Kak. Ya apa sih? Aku tau krungu tapi dek penuh nduk ngene jero keset. Iya aku gelek ngepel anyar. Lucu nih lo ilo ilo temenan. Aku paling, aduh paling bintang penggemar kayak Tolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuah. Oh, ya? ya ketemu di Oh ketemu. Uh. lucu, bu, kok ngulu nih wis cocok. Barang dulu uang yang deketek koyok ini. Lo ya kita kan mikir parian. <laughs> Tapi sing dadi masalah potongan nyawa. Ya sing penting lak pancalane. Dari munawar. Aku bareng kepenak-kepenuk. <laughs> Ah jenenge batimat. Tapi Kak, Ya apa sih kamu? Kamu gak seneng mancal tak belok, nanti lo cuci. Kamu jejak kembur ya. Kamu masih mancal jejak gak seneng, seneng yang kerem. <laughs> Ngawur ya. Saya pernah kadek belajar tabuan barang ini sudah. Duh, gak coba ambil. Coba nyobang nek iso melu peno lan. Lah aku turutan iso gak mule-mule malah aku <laughs> Tapi nek tak pikir lo bareng rebono kaya ngono, gak kira nututi kulaan Tapi malah aku jelas enak. Kita sego bungkusan. <laughs> Yo ngono kak, sampeyan sik bujangan. Si Joko kan ya. Oh, si Joko. Tak tak. Kok si Praben. Ya bangun bangun. <laughs> Aku takon perawan sapa? Lho aku gak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh di penuh? Aku wong seniman penuh wong seniman tak lho. Ora rong dino nggih nggih aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno tiduri. Mm-hmm. Nek peno ngantuk tak nyanyi, tak ngono dik. Tapi wis jane mbudae gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Eh, wis karepno ya apa sih? Aku kepingin ya apa sih isone kumpul tabuan iki lho. Lah pacarene peno ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tang lho ta. Ya to, Pak. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso dah Lho, barat. Aku ndalo jak duwe yuwal. Oh, pedes. Mbok jase wae-wae iki lho. Ah ora. Eh, ah, iso apa apa coba saiki? Saiki sing enak iku iki lho kari ambek kerno Oh. Hmm. Kene sing ono Berarti nuku? Iya, saut sawutan gitu. Sarene hmm. Jadi ini orkes itu jadi apa itu duet. Duet? Iya, duet. Tekan aku sudah nuku nah. Pokoknya pasar tembok lah pokoknya. Oh. Nek jarene are musik duet. Oh, duet. Iyo. Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo. Kira aku wis deres, penuh. Kok kok nang dikongkon-kongkon tok ae. Enggak. Penuh kok tak ajari penuh salah. Enak tibone mlebu mlebune kok Aku sing penting tibone karo Kok Ngapung belajar tibone, mlebu barang. Apa sih tidak ta? Wis iku lho nutup masing dhisik, kecil-kecil saja, Ayo coba ae, tapi Nek kikir kikir aja saya tulis. Bisa tak? Bisa apa, kak. Gak apa-apa ngeliat keliru dikat. Tapi ini. Tapi ini ya kak Tolo ya. Iya. Kikir kikir aku pikir ini lo sewa kagok kagok ya apa enak. Gak apa-apa masih sembarang lah di gerabak kena aku ya. Ini di barat no apa di timur no iki? Tengah no ya. Eh. Oh tengah. Jadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no Jawa Tengah. Nah ini tengah Jawa Tengah. Ini Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakarta, ane ah, iki Jawa Tengahan. Ah. Yo kak, yo kak mulun, yo kak ngetan, gak ngidul kak ngalor nul. Nah yo tengi ada di nek Soloan asli, yo wis, yo. Yo coba ya. Eh. Beres. Nah kalau melebur yang urut orang. Tahu beres. ahora

Gracias kumpulin kamar oblong. Aku nomor kanginan tadi kamar oblong ulian. Ah, enggak apa-apa, Bu. Guyon dhewe ndak apa-apa. Iki lah carane anu lah ngedokno, cuma ya penem. <laughs> Masih ngono kok aku sama kami iso solen ta. Apa-apa. Ayo pate gawe pari nang pasar cilik male pesir cilik. <laughs> iki nek dik sapa taman tenda idino, idino nang jam iki engko. Apa-apa kok kan sing kali dadi. Aku bengong brengose peno iki apa? Aku bingung delok brengose peno. Lah ya apa kak? Wong brengose kok tenggara ngutake kok bingung. Ndak mangkane. Masa di rumah topo kak tolo Nek gak kem rumah kini di rumah Aku jane ndelok peno siji sing gak diati. Apa nih Kak? Ndelok untune kok gratis. Lho enak kuat iki Kak. Kuat ya lek gigit-gigit kotot barang ini. Jadi kenyok peno. Eh, iki jange rabi kok copot-copotan rabine kok sing bae apa iki kene katingan ubrengose durung totok, wis dicandak guntu iki ndak bengose penek lho kok cuwil tengah kok apa kok Ini lah ono-ono aja. Ini paling nginceng wajah ini. <laughs> Wajah diinceng. Aduh, kena sholatnya damar bluk. <laughs> Lho Nyaut. Karo kula tak cukur karo silet. Marno dridiku iku dicokot lamuk, dadi kaget. Oh, dadi. Yo. Kandane uyu. Ana dridi cokot nyamuk kaget. Benar ini mangan mbak apa, Bu? Aku, Kak. Iya. Pak Desa. Oh, aku mau Pak Gajah. Eh, lu Pak Gajah. Tuh, pernah tuh Gajah. Loh, ini kok pernah saya, saya. Ngomong apa aku, Mang? Saya numpak Gajah. Lho siapa sih ngomong? Ibu, Mang. Numpak apa? Numpak gajah. Loh, numpak gajah sopo? Loh, yo parek ya? Tu mung wong biasa numpak gajah lek karo sok gawe-gawe ta. Lah iya, pen mesti gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jarene peno kan takon aku kan. Apa? Senor ini mau nanu mbak opon pak beca. Nah kaku? Peno tak takoni, peno kak tolong numpakan Pak Gajah. Oke, kenung mikenau wong Pak Gajah. <laughs> Ini lho, ada zaman saiki yang ini ki. Generasi muda saiki nek ngomong diulak lali. Lah aku lewat tunjungan Pak Gajah lak karet-karet kendaraan ini. Cuma gak tahu di setet iki. Nek tak setip apa engko penolo. Kok kok lek panjenengan pun dadi bare aku gak usah dodol swara. Kok padha temburune padha rusak. <laughs> Lah nek aku gak anut ati temburuan. Ayo ah, kaitan siswe ya apane. Tapi nek ah dodol jagung ya. Oh, penolo sing kula. Iya, aku dodol layangan, iya. Dodol siapa? Ya sing golek aku pegelayangan jagung tak pangan. Lho, gak dadi dagangan, Dek. Ini lho, Kak. Iya. Nek penolo kenali aku, aku kenali penolo iki cocok Iya. Tapi omahe penon iki. Omahku iki mopo mano nomor 19. Cuma omahe bolo. Omahe kok nek ngono ku ta? Ya omahe bolo iki. Oh. Lama penon ndi? Loh, kono Kak. Jalan apa? Ikan tepat. Hmm. Apa nih kan dua orang, Bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Kenal karo ikan tombro. Lho kok iwak-iwakan sih, Kak? Si alamat apa serpa bayan, gitu. Lho takon-takon ikan sepat kok iwak, Bang. Nomor piro, nomor piro. Omahe. Kok penomoro? Kakak nomor piro? Mau kak aku wedi kak? Kak anak nomor sawatan. Penuh <laughs> tak nomor kaitane. Iya. Wis saiki yuk mulai ayo. Wis nang nang paman kuwi. Eh? Iya. Lho paman ku wo wo wong kok ondo. Temen ta? Lho yo apa? Kenalno paman penuh ya. Lambine kegeden terus. Ayo ayo ayo. Nono nono nono nono kok dicuci karepe tak koyo ngono lho ya apa sih kan iki. Kon iku malah nabuh gak gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono are kok lola, lola. Oh, sembarang kok ngawur ae kon iki. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. <laughs> Er Sate jino mati gumuro suarane Wadyo bolo buto Gunung gondor Sekoro kocak Ono lindu Sejino dino Ono lindu Sejino dino Wah <laughs> Ya ayo ayo goblok juga tak no kekaru-karuan boleh nak tak no pun itu yo apa sih awak satu mikir kan ewangi Tuh, tuh, semua dengan kaman Jepang. <laughs> Dia keponan si itu, gapuran kayak ngomong itu. Lepas kong, lekeng, lekeng. Loh. Ini kayak ya. Ya, mulai. Mulai, deh.

Kali gula ngepe ati itu kan itu lah. Jika aku meringuring lah nanti. Ati sing yung dina wakere ati. Kangono kau ni ku ngelus pikir aku jika aku meringuring nanggon lah nanti. Dengan ngomong sini nak lu. Eleng purwa sepi no. Maksudnya? Purwa kuwitan sepi no punggal dan wiwitan itu nautan trono sampai. Lu ini nak yo peset. <laughs> Penjuta. Kowe ngajami ngelak ngawuran ngawur iku. Duk bang ucap kuwi. Lha iki ya bejaten ono. Iya iya iya. Anane wong tuwa diwane ni barek ponakan celok. Iya iya. Wong tuwa ora jadi sepo sliro. Sepo tepat sliwo. Maksude sampe keliru sliworo. Ah, ah, ah. Lek pancen puno gak iso nopak nolak ngono. Iya iya. Iki wong tuwa gak nek diajari. Wong tuwa tuwa berapa saka nampas. Siwa usus siwa limpo tuwa tuwa usus si metel. Oh, Allah. Oh, oh, oh. Ayo, Bang. arep apa merek wong kowe diwaku men Hei penyawa tak cekal cekal Dan terus no watu Aboh hirungu Boleh layanan Boleh karepmu lho karepmu. ya apa sih kon? Pernah dari ngajak blatra. <laughs> Kesane wong ngur kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis dicicik iso basep to. Lho gak ngono, ngomel wong tuwa sing genah. Aku ga izin, Mas. Tapi sapa kok dene? Ambek anu, ambek dulur kena. Lho dulur kena? Dulur sing di mana? Nek dulur kan enggak, enggak dulur nek. Dulur papa timo pancet. <laughs> Oh, itu ke maut ta omongmu. Lah pancen rene lak nyuruh aman. Lah lha apa to duluran iki? Iku kok man ana Jawi. Lho, ana Jawi iki, Jawi Kristen. Jawi apa? Lah apa? Dulu kete kalangan ya, eh, wedo. Lah apa? Dik, dik resmi. Ah. <laughs> Para kode iki kompeti jamino. <laughs> Para ada. Ini bot ning, ini aku yang nyeluk ini ya, Bu. Baru ngono pernah ngitung tekan Jawa yo enak ya. Cuma gak ngitung, baru pengen ajak wayangan. Cuma. Kalau oh, cuma wayangan. Eh, lo, lo, lo, lo, wayang nih, butuh terong itu gula lo, tekan Jawa lo. Ini butuh terong ini mau, cocok aja nih. Lo, lo, lo, pernah nemu nonton John Rachel. Nah, salah. Eh, eh. Aduh kembarangan nyelonan terjil ya, masih ingin seksi gitu, aduh. Ngelu aku, kak. <laughs> sik karo wong lamongan kaipaten. Jare tau krungu jare jeneng kuna biyen bangka. Kalau ae maran jenengku Basto. Basto. Bantala. Basto kanu. Ya ya ya. Ya ya ya, aku takut ya. Arek iki kali iki. Tak mampu gak nih? Akan jadi apa? Belum apa saya. Ini terang-terang. Ini terang-terang. iki lho kok tak eling lho nek tenan iki sapa kak lho iki pamangku nih lho lho iki pamangku tenan aku ya terus no ya kayak ya terus no nek menghina ya terus no kok tenan tak cocok peno ya Kesalah hidungnya kayak jambu. Kalau kalau kita pernah kau jalan model kalau gitu gue jawab lagi. Nek belak nek belak belak ke barat itu belak gue pak tuh. <laughs> Lho iki tanange iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk Bapak penuh. Paman. Oh paman. Hmm. Aku melok nyeluk opo? Yes, anu. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Kamu mau nyeluk tuan sama wong tahun iki. Modele kaya kaya wong barat. Tuan nyeluk iki. Wah, kok ora ngawur Paman nak, paman nak. oh pamane to lo sampean nggih nah tuwe-tuwe CSS aku kok gak menangi zaman nome biyen ah, salah kok iku biyen zaman nome nututi aku aduh tak wulung kene dhewe dhewe Kalau ngomong tas tas tas tas rumah kamu lo potong kamu kayak bekelan. puter pak puter bengkok gak bengkok lho lho justru iku sing enak pak apa Oh, ini jangan dari kami tuan untuk malu benda. Jelas kan ya. Jadi kami tuan malu benda. Oh, kau nak tutur ikan lu, kau nak Oh, nak buai kau. Kau malu benda itu nunggu ya. Lu nunggu ya apa? Ya i. telo. Oleh anak aku gak diakoni kabeh tadi apa apa mau kami itu wo PC nambah aku. Aduh. Tolong bang, tolong dok, tolong. Sama nih penuh izin. Iya, sama apa Bu nih tadi gubernur nu bega izin deh. Iki arek ini, iki arek ikan apa? Ikan tutut mandi di laut. ikan tutut Ikan cepat. Ikan cepat. Enggak asalnya asalnya pelayan ini. Aduh. Katon anu iki. Yo asale. Asale. Kok ditulis sik ngono sih lho. Lah sapa nek kok golongane Jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kok ngomong kok iki ya. Kok lek rasane lak kate dicukup nang ganyane. Nah, kok nyukup-nyukup barang iku. Nek nek gak ada danyang gak iso. Wis mana-mana iki wis kok kok tarat iki pira-pira. Kok tarat ya sing kon Lah iki asem bagumu ta. Nah, kok tak ngono nek ana calone mantuke ya apa tuh nak mentu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimangkano dukungat lungut tok. Lah Arek nek ngomong lho kok cuto arene dan calon mantu kena mbek Bu Marina kok kalau mau tewani tak ngono nek aku dhe mantu iki rong dino lek kreta temenan tak kaitan nek bakal dadi tambah tambah ajar kan, arek sama pamane peno kok koyo ngono iki wong seni iki bok mesti lho iya boten ya tau ono pinggir kasbor <laughs> itu ambor dulu ngitung ngono tak eh ngitung ngene iki lho tapi bareng iki sampeyan eh kenal bareng iki sampeyan tapi siap bro kena iki mas kena ya timang mungkin Kena orang atas kok bisa Kok besok ini bayar aku Itu gak ada saya aku jejek loh Atau Teman kok tidak ada jono man? Lo masih gak temor tua penuh gak paten aku. Ini man, pesta eh, di cara nenek wong lanang itu sing ragati. Oh, aku sing bayar lah tuh wong wedo. Nah ini mau, onde masih gak kenal wong lanang tak bisu renang. Mulane masih kena dikaplok tenang wae. Iya iya. Kebul gak sepira terus dino karo wong ngene. Arek nek ngomong tak tangan-tangan ya bener. Aduh kaget man, pancen ngene. Tornado no ulan. Cok dek. Aja ah. gelem dadi cara mebe. Ini wanti lelewo dino mas. Cok. Prangan yo prangan. Perlu ngerti kudu ngono. Kabeh wong tuwa kok ngono iki wani ngene kon iki. Oh, kona. Terus bersuka lagi. Ini nih, Mas. Iya, iya. Ini kodohan, kodohan ya. Iya, ya. Ini, mari, tabuan Hmm. separuh oh, kafe apa bagaimana caranya perlu tapi kita kenal. Tapi kita kenal. Ya, toh. Pesan tukang nganim, ada tukang lampu, ya, kan, itu. Prosoku, ya, lah, ya. Kan, itu tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja, supaya tak tukang yang terhormat. Tak tak tak mulai-mulai, mulai gak berkata kayak ini. Kan, kita, kan, kita. Tapi itu kata kaya ngeten, sedep, maman. Sedep? Oke. Tak tahu keramas, kan, kan. Tak tahu ngeten, mau ngilono jare udele ketok saweke cekak pengen dibikin begini ini dibikin begini ini <laughs> Ya Allah, benar-benar susah begini. Aduh, menurut aku kolot Nek nurut sampeyan man ge, bawe sewe bong robong, kelambi bong robong. Lah kok ketok awake to. Ya. Kapan payune, Dik? Ono <laughs> ya, kita perlu ngetok ngetok ساپور یا taman diayai kon wis cukup santai. Apa? Kok ora ngerti. Apa wong aku iki diayai kon tak menakae. Kon dengar wong akeh lho. Lho kok perlu. Sawang anakku gak kan ono-ono aku cilik mbek gak tuku. Ya, mek karo mong sapa iki. Aduh lho, esen, esen ono aku pamer. Lah kok yo pengerti ono metu batu kon tak sorane. Supaya dhek tak dadi wong sing cincang. Tapi mau cincin saya. Taman apa iku? Ora, ora tak ngene. Ngene iki. apa yo? Kalau relan peno yo, iki meja kursi aja tok nang pisan barang. Lu kan ngapa to kok ya orang ini ini. Ana Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline yo. Oh, lajur pinter. Tak kendang kira. Kula rada iso. Oh, belajar belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, iya tak ajari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi mawon. <laughs> Ora ada lari kok ngene. Iya, wes kaya kucing. Eh. <laughs> Wong kaya iwak tombro mecicil terus. Saiki to Iya iya. Iya anak kamar-kamar anak. Eh. Iya iya. Oh lagu terjadi enak gak enak ni Apa malay kayak model dangdut ni tu.

Asik asik. Iya iya ayo ayo. Asik karo Patri. Oh lah mata kae kon iki. Asik Patri kon ngomongane. your Thank you. tuh gak enak. Lu tuh gak enak. Tuh gak enak lah ngono. Gak enak. Aku mau cari hidup bari aku enak rek tak dileren. Tuku selop barek kelon. Tuku tape. Nek tekan. Wah, gak enak. Tung terop ono. Gak gelem oleh nek gak ditinju. Oh, ah. wae ngemen. Ngemen. Ngawur kon niku. Kae enak iki sing kari iki mangan ngono. montore nek mlayu ngetan oh, mangan krai dicampur ketan ayo ah, kan umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandeng ah. Tapi menyini cocok Pamane pernah aku nak delok kaya ya apa ngono ya. Pinter main mata. Aku delokon cepet ya. Ada cepet ta nyendet. Heeh. aku delokon mandek saya gak wong lan. Kok ngawur. Delokon putih ngetan irine mulo. Gak meliru. Ngawur Ya napa paman Nek kula kene cak tolo cocok napa boten? Ya, Pak. Awakmu lek karo tolo ta? Kula kale catolo cocok apa boten? Rasane ati cocok, tapi cocok muli rene kon. Yo masih kulo nggih pesen turun, badhe ngukut sampean do dak kira mangan. Masalah rek sing kaya mangan apa-apa ta kok. Kula manggon tengen sampean, sengari kukut kula tentu. Tapi ngomong sira do banter ana kene iki rada bingung. Kamu sih jebak apa lah? Kalau ngomong lah, ambil irungnya manduk maju. Tapi gak perlu. Ini kari siji ki pengen ini pamane penuh ya. Ini kari siji ini. Tak enuh ya. Tomo-tomo, masih ini itu tak panggang. Nek ngono. Nek ngono gak perlu, nek penuh si jodoh tidak aku. Eh, melok awal ini ya. Ya, ini bapak gue juga ngomong ngansu kuat. Kita salah lah. Eh, aku nanti aku Kalian bantu, jadi lah gak apa-apa man. Gak sudi loh Tuh gak ngono man, tadi tua-tua ngakoni dulur ngoten lho. Oh ngono ta. Cak tolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu oma ya ngoten iki ta. Iso mbah-mbah. Apa nek? Kono aku tukang penatu aku mbah. Ngawur aku. Dari kene kok tukang penatu. Biyen lah kate iki kok. Tanah kali ombo kok. Tanah sapa ta? Iki tanah, tanah yo tanahku. Oh tanah paman Iki kan dhuwit tebun Dorje Enak kak kari ngedegi. Eh sapa? Tuh. Rasaku eh paman mane bener tuan ketua wae aku nang ngoni iki loro loro doro teburi mburi kurang tempe sampe aku nang tak Kabeh nganti tebu kok njong ngono ta no. Lho garwane men peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan eh, ta. Lho mati wong wedok ngene sregep nyambut gawe man. Iya. Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku. Maksud apa? Iya iya iya. Kok kon dodol apa iku aku? Dodol celana peno ya. Kalau gak dodolan kon kebersihan kon iku. Lho paman dirubung. Lah lah. <laughs> Aduh, Tapi nek delok modele Paman iki dak dirake mangane oh, ya. Oh, nek empat bojo papan iku. Aku nek gak dirakat kok manggah pete akeh. Tak tau mangan iku ngene hmm. dipangan kono. Ah, nek kok dadi bening kartolo tepakan. Ati jiwa-jiwa tenan. Lho, tak ngetan. Netan ya tekan niku. Lho netan. lo termasuk seniman, Rosmiwati. Oh, iya. Bisa dia anak enak. Lho enak. Apa? aku Rasaku di bintang film dodok senewon to. Ojo oh, ngono ra man. Lah iso bintang tujuh kan iki. Nah. Tapi iki ngendang enak iso iya. Ngendang. Itu ya, ngendang. Lo tau ngendang. Aduh, keplakane sing kuat. Kuat keplakane. Sing ngono ta lho. Keplak kiri. Kalau ngomong kaitan enak lo. lho. Bukatane bungkeli kon iki. Ya apa? Nek eh, pamane penuh pintar ngendang kadang aku ngebonong liyo nek ambek ben. Iki iki dadi enak keluarga seni ya. Iya iya iya. Makonge wo bae lupa. Nek delok modele dudu cekelane gong cak tolo iki. Nek gong ya tolo pasti lho. Niter niter iki aku niter. Lho nek niter iku kan nok maning ngene pola latihane nyekel duwe <laughs> kok. Lho, duwe apa mung iki gak. Ya ora lo Pak kono iku. wis ngene saiki lho pancene ana iki bisa surat juri man iya iya ngarep iki ana ten, kadang yo kok wong liya kaune tim kok apa sih Cekak itu. Apa tim? Ya ya pelawak wong limo barang Oh iya iya nang sinas. Iso iso ta? Iso surat juri. Pelawak iso. Lho iso pelawak rene. Aku termasuk ngomongin aja. Pamane <laughs> bener iku mesti gak melawak ngene kaya pelawak. Hmm. Mulane aku melak cocok kan. Ah. Iki sak dulur iki seniman kabeh. Hmm. Kok butuh kendang kok kon kendang. Kok bakal dijogo dah Di kendang nabi marane duwe tok engko iki wis. <laughs> Ana Tanggung tak dicik pandere mur. Sekali pandere loh, kok dicik pandere. Pasti kan kita ngapura. ya. Kira-kira. Eh, kira-kira. Iso. Lah lagi niku gending apa? Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Iya. Oh gak iso aku ya. Iya gajah. Gajah sing kono iku. Nek Madura aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah ya harus menyesuaikan diri ndek mantu. Paman Maduraan ngono lho man. kali eh. sekali di aku lho. Oh iso. Tokean ngono. Oh malah gajah ta. Iya tokean. Oh tokean. Yo. Yo yo. Eh yo sapa? Aduh. Iya ya man. Oh, oh, iya ta iki lho. Ngomong sampe mundur iki ta. Iki bareng ngomong oh, kok. Enggak. Enggak petan. Aduh lera lere po oman. Sama ni penuh meneng-meneng hidup -meneng dekil. Oh, ini dekil pun bisa apa? Oh, aku gawel-gawel ngono doh. Ajar kenal dekil tidak. Dayo, ke, ke lima ni. Nah, nah mulai. Duh, bener Let's go, Allah. نروں مرو نو